Uzvišeni i plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo koji nas je poživio na dini Manu odnosno vjeri islamu, koji nas je ponovo sakupio na ovom barač mjestu, da na, nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim, veličanstvenim imenima i značenjima istih. Prošli put i pretprošli put smo govorili jednom od velikih Allahovi Tebare Kevetala imena, a to je bilo ime at U prvom dijelu smo spomenuli značenje jeziku, značenje kada se odnosi na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, naveli neke od podova spoznaje tog veličanstvenog imena, dok smo prošli put više spominjali teubu, pokajanje, i stvari vezane i stvari vezane za teubu. Ostalo nam je bilo još da kažemo znakovi primjene teube na robu. Tako da večeras nećemo spominjati te znakove, nego ćemo čekati priliku, čekati priliku u nekim drugim od Allahovi te barek ta lijepih imena da navedemo, da navedemo. Puno je Allahovi subhanahu ta lijepih imena koji ili koja govore o njegovom veličanstvenom, njegovom veličanstvenom oprostu, magfiretu i prelasku preko ružnih postupaka njegovih, njegovih stvorenja. Večeras ćemo govoriti o jednom novom imenu Allah Đaldeva Va'ala u smislu spominjanja na ovom mjestu, a to je El Afu El Afu Kada bi ga pokušali prevesti, mogli bi krazati praštate ili oprostite. Jednom riječu. Mada kažemo da je teško prevoditi uh, Allahova imena sa jednom riječu, nego je potrebno pojasniti svako od ovih navedenih Allahovi Tebare Kvetala imena. Tako da kažemo da je El Afu Allah Đelevala koji svojom milošću i svojom neizmjernom dobrotom oprašta grijehe svojih robova prelazi preko njihovih postupaka briše i u potpunosti. To je bilo najboljih, od najboljih prijevoda ovoga imena, da Allah briše postupke, odnosno loše postupke svojih, svojih robova. Zatim da je Allah dželevala el afu u smislu da on uništava loša djela svojih robova. I zato je jako bitno ono što ćemo kazati u jeziku i što ćemo kazati kada se odnosi na Allah vala da bi bolje i ljepše shvatili plodove spoznaje navedenog imena. Zato u jeziku ima značenje gdje kažu Arapi ostaviti nešto, napustiti nešto. Ostaviti nešto ili napusti nešto, a na drugom mjestu, znači drugi dio učenjaka, Arab, arapskog jezika za riječ afu, znači izbrisati nešto. Pa spominju da je vjetar, da je vjetar naišao i šta je učinio? Odnio je tragove onih koji su prije tebe, znači, koračali tim putem. Nestali su tragovi. Sebe toga je vjetar. Sebe toga je vjetar. Tako što u ovom jeziku, a vidjet ćemo šta znači kada Allah dželevala oprašta e, loša djela svojih, svojih robova. Da u potpunosti nestaju. Da u potpunosti nestaju i to će biti jedan od, od lijepih znači, komentara ovog veličanstvenog Allahov te bareke tala imena. Ovo Allahov te bareke tala ime El Afu se spominje na pet mjesta u Kur'anu. Spominje se na pet mjesta u Kur'anu, prije svega u sure Nisa u 43. I na tri mjesta u suri Nisa se spominje u Allahov te bareke tala ime. Prije svega znači femsahu bi džuhikum ve bijeku kada se govori o ajetu o tejemom, propisu tejemuma Allah žele na kraju tog ajeta završava pa kaže Inna Allahe kane afuvan gafura Zaista Allah žele taj koji briše grijehe i prašta grijehe Tako da ovo ime El Afu u osnovi govori Allahom te barek i vetala oprostu njegovoj neizmjernoj milosti. <clears throat> Međutim, mora biti razlika, postoji razlika između Allahovog imena Afu, Gafur, Rahman, Rahim, Latif, ali ovo ime, ovo ime posebno. Ovo je posebno ime i vidjet ćemo šta je poslanik sallallahu ve wasallam preporučio Ajši radi Allahu anha. <clears throat> pa na drugom mjestu u surini sa 99. majtu Allah Đelešanu kaže فَاُلَٰئِكَ عَسَ أَيَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوَنْ غَفُورًا Mogu se nadati da će im Allah Đelevala oprostiti, a On je taj koji prašta i koji briše, koji briše grijehe. Zatim Allah Đelešanu, znači ovo ima povod zbog čega uzmemo samo završnicu ajeta, nećemo komentarisati povod ajeta, zbog čega je došla Asa, da će im možda Allah Đelešanu oprostiti, jer inače kada dođe Asa, Asa u Kur'anu, znači to je 100% da će Allah Đelešanu takvima, takvima Ali Ovdje ima znači sebe, sebe je ovog kuranskog ajeta. Zatim u suri Nisa 149. mjestu Allah Đelešanu kaže in tubdu hajren au tuhfuhu au ta'fu an su'in fa kane Bilo kako dobro da vi učinite, javno ili, ili tajno, ili da ga sakrijete, ili neku nepravdu, da oprostite, pa Allah vala mnogo prašta. I ovdje se koristi izraz ili vi da oprostite nekome, neku nepravdu koja je vama učinjena, Allah Đelešanu na kraju završava da je on taj kojem zaista pripada E, konačni sud, odnosno on oprašta kome on hoće i on je u mogućnosti, on je u mogućnosti da pogriše grijehe kome on te bareke hoće. Zatim u suri Hadž u 60. majtu Allah Đelešanu kaže Inna Allahe gafur Zaista Allah Đelevala koji briše koji briše grijehe i prašta grijehe. Odnosno gafur, mi smo govorili, uvijek spominjemo znači da on prašta grijehe, ali gafur u osnovi znači onaj koji skriva prekriva grije. Tako da bi onda se uočila prava razlika između Afu koji briše u potpunosti grijehe i gafur koji prekriva i sakriva grijehe stvorenja. Razumijete? Znači svi mi imamo grijehe koje niko ne zna osim Allah Đelevala. Učinio je skrivenim od drugih, ali u osnovi on te barek i zna. I od svih tih grijeha on, subhanahu wa ta'ala oprašta, prima teubu kada mu se pokaješ, kada se vratiš, on te nadahne za tom teubom, ali u isto vrijeme on subhanahu wa ta'ala može da pobriše sve, sve grijehe. Tako osjećaj, učiniti teubu pokajanje, vrati se Allahom Đelešanuhu, je fin osjećaj i dobar osjećaj, pozitivan osjećaj. Ali da li je Allah Đelešanu sve to pobrisao? Da li je sve pobrisao? Znači tu su razlike. Da imaš osjećaj nekada što ćemo vidjeti ispod ova spoznaje, da se sjećaš i prisjećaš određenih grijeha. A neka se ne može sjetiti grijeha kojeg se učinio. Jer si se iskreno pokajao i Allah Đelešanu ti ga je izbrisao, pobrisao. I vidjet ćemo što kažu učinjaci po pitanju toga. Zatim u suri Al-Muđadel u drugom majetu isto tako Allah Đelešanu završava pa kaže wa inna Allahe la'afun gafur. I zaista Allah Đelešanu taj koji briše grijehe i prašta i prašta grijehe. Poznat hadis poslanika Ali salatu wasalam, sad pogledajte vrijednost ovog imena. Vi znate eh, Ramazan da je posebno kod Allah te bare je ta na posebnim deređama kada se rob istinski približava i moli Allah dželevala sa postom i badetima, posebno zadnjih deset, zadnjih deset noći. U tih zadnjih deset noći, pored što su one vrijedne, znači posebno vredovane kod Allaha dželevala, postoji noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. U toj noći E, ljudi pokušavaju, robovi pokušavaju da se što više umile Allahu te bare kevetana, da se prisjete svojih grijeha, sve ono što su činili, sve ono što su radili, obećavaju Allahu subhanahu wa ta'ala će izaći iz te noći puno bolji nego što su bili, očekujući njegov rahmet, oprost i milost. Ali u istoj toj noći, poslanik sallahu alijih veselem je upitan, znači ako bude Ajša radijalan kako kaže, ja sam upitala poslanika sallallahu alijih veseleme, o Allahu poslaniče kada bi znala koja je to noć, šta mi preporučuješ da u toj noći izgovaram? I poslanik je podučava jednoj rečenici, samo jedna rečenica. A u toj rečenici se spominje ovo veličanstveno Allahu te barek ta'la ime El Afu, gdje kaže poslanik sallallahu alijih veseleme, reci Allahuma inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu Gospodar, gospodaru moj, zaista si ti taj koji u potpunosti praštaš, brišeš grijehe. I voliš da oprostiš. I voliš da oprostiš, pa te molim da mi oprostiš. U drugom hadisu, znači ovaj hadis je vjerodostojan, u drugom hadisu dodaje se inneke afuvun kerivun. Dva imena. Afuvun kerimun. Ti zaista si taj koji praštaš u potpunosti, brišeš grijehe i ti si pored toga plemeniti plemeniti pa te molimo, a znamo da voliš da, da oprostiš, da mi oprostiš moje grijehe. Razumijete, tu noć gdje ljudi pokušavaju da prouči hatu, da klanjaju što više rekata. Ništa od toga poslanik Allahu alijih i veseleme nije znači preporučio osobi koju najviše voli na svijetu. To je žena poslanika, majka svih vjernika, nego preporučio udovu Ali, da si svjesan što tražiš da se svjestan veličine Allah Đelevala, da je on oprosnik i da jedino njemu to pravo pripada i da on jedini može oprostiti. Pa blago se onome kome Allah Đelevala usliša ovu dovu u toj noći da pobriše i izbriše sve ono što je, sve ono što je činio. Razumijete? <clears throat> Značenje kada se odnosi na Allaha te bareke, te bareke vetala. Navešemo samo dva značenja, zbog čega? Zbog toga što ćemo kroz predavanje još neka značenja spomenuti, a u, osnovi smo rekli da onaj ime El Afu ukazuje na oprost Allaha te bareke vetala, a oprost Allaha subhanahu vetala smo govorili kroz mnoga njegova lijepa imena. Zdadžađ Rahmetullah kaže Al-Afu je onaj koji briše grijehe, koji briše grijehe i za iste ne kažnjava. Komela žele vana da ufik. Nadahne ga, da učini te iskreno. Pa se iskreno pokaje i vrati se Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah mu je primi, prihvati oprosti. A teuba, znači to je prvi korak prema, prema ovom velikom imenu Allaha Đelevala i osobini koja proizilazi iz ovoga imena. Razumijete, to je prvi korak, da kažeš Bože oprosti mi. Nakon toga slijedi ono što je najviše od Allaha Đelevala, a to je da ti briše sve ono što su učinio da ti briše sve ono što si učinio od svojih loših postupaka. A bi kada se prisjetiš, možda ti nisi, možda si relativno mlad, nisi nešto griješio, vala te sačuvao, ali kada govoriš o oprostu silnika, ljudi koji su, znači, po 80 godina proveli svoga života u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, zamislite tog života, šta sve on ima od loših dijela, što je učinio. Allah dželevala i tako obećava oprost, u potpunosti u potpunosti ako mu se vrati i Jer Allah vam pogledati tih lijepih, prelijepih imena, veličanstvenog značenja. Zato smo kazali da svako Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime posjedi u sebi vrhunac ljepote. Što jedno drugo ime, niti može neko ime posjedovati od te ljepote kao što posjeduje znači, ime e, od Allahovi lijepih, lijepih imena. Zatim Sa'adi Rahmetullah Ali kaže al Afu El Gafur i El Gafar, znači tri imena spominje pa kaže koji nikada ne prestaje biti poznat po oprostu. Znači Allah Đelevala je od uvijek opraštao i opraštač. I poznat je po toj osobini. To je osobina znači koju su on subhanu wa opisao. I to je radosna vijest. Znači to nije ograničeno. Razumijete? Da je ograničeno mi bi se prepali i zapitaju da li smo od onih kojima će Allah Đelšanu da li ćemo doživjeti to vrijeme ili nećemo doživjeti to vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala svoju ruku milosti i oprosta pruža u toku noći i u toku dana. Za one koji su griješili u toku noći i u toku dana, doziva. Za one koji su griješili u toku dana, doziva i u toku noći, da mu se vrati I sve, znači do onog vremena petog uslova teube pokajanja, a to je vremenski što je ograničeno. Do izlaska sunca sa zapada ili duša kada krene da napusti tijelo. Razumiješ? Tek u tom trenutku prestaje. Do tada, za svakog čovjeka, pogledajte do početka velikih preznaka sudnjega dana. Vrata te obje su otvorena. Allah žele vala prima pokajanje. A da kojim slučajem? Allah žele vala ne prima pokajanja. Gdje bismo onda bio? Ko bi napunio džennet? I zato su ashabi, kada im je poslanik Ali Isalatu Vasalam jedne prilike kazao da će biti rečeno Pogledajte, 999 za vatre, a jedan za ženeta. Saji hadis poslanika sallahu alihi wasallam. Kaže, njihova lica su se izmijenila. Njihova lica su se izmijenila jer je rečeno od vas jedan, od njih 999. Razumijete? Koji je to odmjer? Kako onda možeš biti siguran da ćeš biti spašan? Pa se prepali. Ali poslanik Ali Islatu Vosalam, kada je ugodao njihovo licima strah, požuruje, daje, znači, radosne vijesti. Pa kaže, od naroda jeđuđa i međuđa, 999, znači za vatre, a jedan, a jedan od umeta poslanika sallallahu alihi Pogledajte sa tog odmjera. Subhana. Pa su se oni, kaže, svi. Počeli tek birati. Počeli birati, Nakon toga kaže poslanik, zar niste sretni da budete trećina stanovnika dženeta? Pa su, kaže, počeli tekbirati, obradovali se to. Cifri, trećina. Zatim kaže, prije toga četvrtina, pa trećina i onda kaže polovina. I na svaki put kada je poslanik govijesti, oni su tekbirali. Razumijete? To je znači radosna vijest koja je došla od, od poslanika sallahu alijih veselem. Ali to ukazuje na znači, veliku, veliku Allahovu milost i oprost jer niko od umeta, tako kaže poslanik, neće zaslužiti dženet. Niti možeš zaslužiti dženet, što god da činiš. Kad kažeš ašadu ala ilaha illallah, ašadu ene Muhammeden Rasulullah, ane muvahid, ja sam ovakav, ja sam, danas puno toga slušate. Međutim, Habibi, nikom nije zagarantovano, nikom. Nikom, ni taj šehadet će te uvesti u dženet. To djelo, da kažeš, oslanjam se na ovo djelo, ja ulazim u dženet. Razumijete? Jer je poslanika sallahu alijih veselam u je, pa zar niti Allahov poslanića, poslanik subhana, Allah ga odabrao među tolikim svijetom, čovječanstvom, generacijama, pogledajte, da je spomenut u prijašnjim knjigama, poslanik alijih sallatu Zatim je odabrano svih ljudi da bude jedan od vjerovjesnika. Zatim je probran i odabran da bude jedan od naj, znači da je on najvredniji vjerovjesnik od svih poslanika. Najbliži Allahu Đelešanu. Da je on Allahov prijatelj. Pogledaj, to sve, ono što je poslanik Allahu alijih vseleme nagovijestio i kazao je Allah u Kur'anu. Međutim, kaže nija. Osim ako me Allah dželevala ne obuhvati i ne prekrije svojom milošću. Što znači da svi koji će ući u dženet ulazi isključivo radi Allahove subhanahu wa ta'ala milost, ali ta milost ima svoje sebebe da bi Allah Đelešanu kazao prema kome hoće, a to je znači iman, iman i vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallahu alihi wasalam. A kad to kreneš, kada se odazoveš vjerovanju u Allaha dželevala i poslanika sallahu alihi wasalame, nije ti zagarantovano. Jer pogledajte strahe desetorice obradovani džennetom, kojima je poslanik posvjedočio na Dunjaluku da su dženetlije, nikada djelo nisu ostalo. Nego su i nakon toga pokušavali da budu najbolji i zato su nedostižna. Niko je ne može prestići, niti može neko nadmašiti dobročinstvu, poput Ebu Bekra radi Allahanu. Pored toliko je znači, hadisa koji govori i iskazuju i ukazuju na njegovo mjesto i vrijednost u umetu poslanika i u, u džennetu, nikada dijelo nije ostaju nego nastoji što više da Tako da, kada ta vaša počasti da budeš jedan srbenika Islama, nemoj da se oholiš, Nemoj da se uzdižeš, nemoj da se smatraš posebnim, nego požuri da što više dobrih djela činiš. I nemoj misliti da ako si samo izgovorio šehadet ti počeo si klanjati neke osobne stvari da imaš kod sebe, da si uspio nego se moraš uvijek nadograđivati. Uvijek mora, znači, nasled da budeš bolji, da budeš bolji, da budeš bolji, da budeš bolji, dok te smrt, dok te smrt, smrt ne zadesi na velikom, na velikom hajru, jer se djela vrijedne po njihovim završecima. Sadi Rahmetullah Ali kada je naveo znači el afu el gafur Gafar kaže onaj koji nikada ne prestaje biti poznat po Zatim kaže, opisan je da svojim robovima prašta i briše njihove grijehe. Prekriva njihove grijehe i prelazi preko njihovih loših postupaka. Suhana. Briše grijehe. Oprašta grijehe. Prelazi preko njihovih postupaka sakriva i skriva njihove grije. Pogledajte veličina Laha vala i ti osobina kojima je opisan što je ukazao prema nama. Znači iz dobrote i milosti prema nama učinio je takve stvari. Da nam prašta, da nam briše, da nam prelazi i da nam sakriva grije. I to je uzvišen Allah te bareke te bareke vetala. <clears throat> Zatim kaže na kraju uzvišeni obećao svoj oprost i milost onima koji uzmu za uzroke. Moraš da se prihvatiš abibi uzroka. Esbab koji je Allah Đelešanu ostavio, koji je propisao i sa kojima je došao Muhammed alihi salatu wasalam. Kada se prihvatiš tih uzroka, tih esbaba, možeš da se nadaš oprostu makfiretu Allaha Đelevala, odnosno brisanju svih tvojih grijeha koje si činio a to je kuranski ajet lađe, Allah Đelšan kaže u suri Taha 82. ajet wa inni la li limen tabe wa amene wa amile saliha thumme ja, kaže Allah Đelevala ću oprostiti ili ja opraštam jer je on gafar oprašta, sakriva, prekriva i priše grijehe svakom onome ko se pokaje zatim povjeruje zatim počne raditi dobro djelo i nakon toga ustraje, i nakon toga ustraje. Znači te da kažeš Bože oprosti mi bez imana, a iman obuhvata sve, iman u Allaha dželevala, iman u poslanika Muhameda alaihissalatu u meleke, svi znate, znači šta znači ova iman u svakom kuranskom manju. Nije dovoljno samo kazati ja vjerujem, puko izgovaranje, ja vjerujem u Allaha dželešanu, vjerujem Muhameda alaihissalatu vasalam Bože oprosti mi nego da ostvariš ova iman sa kojim je došao Muhammed alihi salatu wasalam, zatim da radiš dobra djela, a to je dio imana i to je neodvojivo od, imana i da ustraješ na tome jahim da nakon toga radiš, a ne da se pokaješ pa se vratiš na stare svoje korake, stare svoje običaje na kojima si bio. Nego da ustraješ u dobročinstvu, pa, znači, molijeće Lahan Želevala da te učvrsti. A on subhanu wa ta'ala daje te odnosno čini postojani noge svakog onoga koga on te bare hoće osnažiti i kome hoće te bare pomoći. Imamo tri izraza u arapskom jeziku. El af, imamo izraz saf ili gaf Sva tri, sva, tri ova, sva, tri, ova izraza ukazuju na jednu te istu stvar, a to je oprost Allaha te bare Opraštanje. Međutim, između njih postoji razlika kako su neki učenjaci ukazali. I to su znači bitne stvari kako bi, jer su ovo korijeni riječi afuvun, gafurun, gafir, gafar, razumijete? Gdje se vraća da se može shvati, razumijete, Allahu te barek ime na najljepši, najbolji način. Prije svega afu ima značenje ostavljanje ili izostavljanje kazne pored mogućnosti da kazniš. Znači u stanju se da nekoga kazniš za nepravdu, za nešto što ti je učinio, ali ti to izostaviš i ostaviš. Ali ga ukoriš. Razumijete? Ali postoji znači korijenje, kažeš zašto si to radio, nemoj više da se to desi, ali ga ne kažnjavaš, odbijaš mu od plati ako si ti jel, poslodavac ili šef u smislu, ali će se ovo vratiti na značaj Laha Znači, e, izostavljanje kazne uz mogućnost da kazniš, uz mogućnost da kazniš, ali ćeš ga ukoriti, ali ćeš ga ukoriti zbog tog postupka. Zatim druga riječ, saf, isto ima osnovi, znači oprašati, oprostiti, ostavljanje počinioca grijeha bez da ga kazniš i da ga koriš. Nećeš ga kazniti, nećeš ga ukoriti, nego ćeš prijeći, nego ćeš prijeći preko njegovog djela. Ništa mu nećeš kazati. Razumijete? I treći način, a to je af, odnosno gafr, prekrivanje i skrivanje E, grijeha počinioca grijeha, da prekriješ, da sakriješ taj njegov grijeh i da ga ne širiš, da ga ne spominješ ah, nikome. To je da sakriješ kao što Allah vana prekriva i sakriva naše grijehe. Razumijete? bit će svakom oprošteno, kaže poslanik, osim onaj koji toku noći griješi, pa sutra izađe u ulicu i javno govori, uradio sam to, to, to, to. Allah vala mu sakrio, toku noći nikoga nije vidio, osim Allah subhanahu wa ta'ala, on dan izađe i fali se. Koliko je danas ljudi, omladine, mladića i djevojaka, što učini od grijeha, razvrata, znači razvrata, fesada, da čim se znači sastanu sa prijateljima ili u kafićima ili nekim drugim mjestima da sačuva, spominju kako su proveli noć, kako su proveli znači na nekim njihovim dernecima i slične stvari. Razumijete, fale se tim. A očekuju nakon toga da budu sačuvani kazne, odnosno da Jela vana ne kazni i da ih uvede u džene tek tako, znači bez, bez njihovog vraćanja i bez, bez dobrih, dobrih dijela. Zato kažu učinjaci da je najbolji primjer surate Gabun 14. ajet ukazivanja razliku između ovih, između ovih osobina. Allah Đelešanu kaže Ja ejuhaledina amenu inne mine zvađikum a aduma lekum fahdaruhum. O vjernici, zaista među vašim porodicama postoje oni koji su vaši neprijatelji. Zato ih se pričuvajte. Znači u tvojoj porodici može neko biti tvoj neprijatelj. Ajet, neki su kazali da je povod ajeta, oni koji su bili spriječeni da učine od svojih porodica. Ostali su znači gdje? U Meki. Nisu učinili hijđu zbog svojih porodica. Pa kažu kada su došli u Medinu, nakon, to, to su iman, osobe koje su imale iman kod sebe i vjerovanje, ali su ostali u Meki zbog porodica. Pa kada su došli u Medinu, kada su vidjeli ashabe druge da su uznapredovali u imanu, u svemu, vratili su da korije svoje porodice zbog vas smo tako i tako, zbog vas smo tako i tako, razumijete? Pa Allah Đelešan nakon toga kaže وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ A ako preko toga prijeđete, ako preko toga prijeđete i opravdanje prihvatite i oprostite pa Allah dželevala mnogo prašta, nije sami samilostan. Razumijete, Allah što ukazuje na oprost, da oprostiš, da prijeđeš, da zaboraviš, da se ne vraćaš na to. Jes, mimo išlo te mnogo hajra, ali ti znači to izostavi, ne kažava i ne požuruj, ne požuruj s tim. Šta su plodovi spoznaje ovog veličanstvenog Allahovog Tebara i Kvetala imena El Afu? Prije svega, draga braćo, mi kao insani, Allahovi Tebara i Kvetala, robovi, uvijek kada spomenu neko da Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i ukazanog značenja istih tih imena ulijeva se u naša srca neko obećanje Allaha subhanahu wa ta'ala, neka sigurnost. Povećavati se iman, ubjeđenje Allaha te bareke u veličinu njegovog oprosta i rahmeta. Tako da odmati se budi nada Allahu te bareke milost, da će biti sačuvan, da će te Allah oprosti, ma o kakvim se grijesima radilo, ma šta ti činio, ma koliki oni bili. Razumijete? Kad čujete ove opise Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim veličanstvenim imenima i savršenim osobinama koje proizilaze iz ovih imena, s druge strane, postaješ siguran. Postaješ siguran. Od čega? Od njegovog. Jer Allah obećava, ako se pokaješ i ako mu se vratiš, on će ti se grijeh oprostiti. I ne samo će to prosti, nego ovim imenom Allah ti briše te grijehe. Zaboravit ćeš i ti, zaboravit će i ostali. Razumijete? Zato nije lijepo i zabranjeno je da kada se musliman povrati vjeri, bio musliman, ne musliman, znači onaj koji je bio razvratnik u osnovi moj iman i din i sve, ali činio fesad, pa danas kada se vrati vjeri, da ga spominješ i kažeš radio je to i to, radio je to i to, radio je to i to, radio je to i to, radio je to, nećeš da mu prihvatiš njegovu teubu. A u stvari, ko si ti da prihvaćaš njegovu taugu, Ko te pita za to? Tvoje pravo nije, nego da ga prihvatiš pa i hvanu konfidin. Ako počne obljati namaz, on vaša braće, hala, sve zaboravljaš postaje ti brat musliman, grliš ga, voliš ga, cijeniš ga, poštuješ ga, razumiješ, ali nekad praviš ranski između onih koji su prije njega primili din i njega. I to se sve vraća, znači fadl, oni prvi i oni koji dolaze nakon njih. Razumiješ? to je više poštujete prve, koji su pretekli, koji su pretekli, jer za one koji su nas pretekli u imanu, je nam naređeno u Kur'anu da učimo, da učimo dovu za njih. Da učimo dovu za njih. Oni koji nas pretekli imanu, učimo dovu za njih. Tako da nas kada se neko priključi, vrati se vjeri, postane dobro manah i ne smiješ ga spominjati po ružnom. Ne smiješ spominjati ono što je radio, fesad što je činio, razad što je činio. Jel to prostitucija? Jel to alkohol? Jel to droga? Jel nešto znači što mi ne možemo pojmiti koliko je znači, teško za izgovoriti, sve to zaboravljaš. Jer Allah lešano obećao tako da će oprostiti. Šta god da radi. Ako se vrati i ostavi to, tabe, amene, uamile saliha koji se pokaje, povjeruje, počne raditi dobro djelo, slume te daj, nakon toga ustraje na dobročinjenstvu. Ah, i nimaš pravo da ga spominješ. Pa kažu učinjaci da ga počne spominjati, po imaš grije. Imaš grije. I grijeh svakog onoga koji to čuje. I grije svakog onoga kome se to prenese. Pa taj prenese drugima, zamislite nas. Zato ljudi nisu svjesni riječi. Nisu svjesni riječi. Na sudnji dan kada se pojaviš ti i pojavi se ova stvar koju si ti prenio drugima. Gdje ti je ah i tada izlaz? Gdje ti je tada spas? Zato olako ne smiješ pričati nijoko. I ne smiješ opravdavati i uvijek da spominješ imam, imam, nevi, rahmetullah ali, dozvolio je gibet, to, to, to, to, to i spominješ. E ja ga mogu gibet, ne smiješ ga gibet. On je tvoj brat, ima pravo kod tebe, moraš ga cijeniti, moraš ga poštovati, kad mu je god potrebno da mu pomogneš, da mu pritekneš u pomoć. A ako mu ne možeš pomoći, ne mu ni odmoći i nemoj blam da spominješ po onome sa čim Allah vala nije zadovoljan. A ni on sam nije zadovoljan. Čim on nije zadovoljan pod odnosno kaže on je hafiz Kur'ana mašala, pričaj, to je fino. Klanja noći namaz i to je fino. Razumijete, ide u džami redon i to je fino. Posti ponedjeljak četvrtak i to je fino. Bire dane, to, te stvari spominje, a ništa drugo. Ništa drugo znači ono što je što je znači zabranjeno i sa čim on nije zadovoljan. Zato učinjaci kažu el afu Allahu te bareke vetala ime obuhvata značenje mnogih drugih lijepih imena poput Rahim poput Gafur poput Latif poput Kerim Rauf i mnoga druga pogledajte, su to lijepa imena od Allaha te bareke sa prelijepim značenjima ali ovo ime je toliko znači savršeno da obuhvata sva ova značenja navedenih imena i Tawab i drugi koje nismo, koji nismo, koje nismo naveli. Zatim druga spoznaja koja proizilazi iz učenja značenja Allahov te bareke ta'ala imena Al-Afu jeste Habibi da Allah subhanahu wa ta'ala prelazi preko naših loših postupaka i to je jedan, jedna stvar koja se mora znati koju, moraš pojašnjavati, drugima prenositi. Da Allah Đelešanu je pored naših, znači, toliko stvari koje činimo javno, Allah Đelešanu zbog toga, sve što ti činiš, on ti subhanahu ta'ala prelazi preko toga, ne kažnjavate, ne požurjate kazni. Danas ljudi kad pogledaju, naprijed, ne muslimane, ili muslimane koji su dali griješenju, uči do da bo da ovakvi, da bo da onakvi, da Razumijete? A u stvari on sam izaziva Allahovu sržbu svojim postupcima. I Allah je srdit. I je srdit i nije zadovoljan njima. Znači s tim stanjem nije zadovoljan. Da li je Allah zadovoljan sad sa bankom koja posluje kamatu? Nije. Da li je zadovoljan sa ljudima koji su banci? Nije. Da li je Allah Đelešanu zadovoljan sa kafićem u kojem se toči alkohol? Nije. Da li je zadovoljan sa onima koji piju alkohol? Nije. To su razvratna mjesta na koja ne smiješ otići pijacah gdje su okupljeni šetani, gdje se laže, gdje se petlja, gdje se zakida na vagi, gdje se lažno zaklinje, lažno zaklinje. Znači pijaca je stvar koju trebaš pobjeći, proći kroz sa onom brzaka, ono radi, radi potrebe svoje i fura je data, ne zadržava se na tom mjestu. I zato imamo dovu za ulazak u pijacu koliko je opasan. Mjesta druga, znači gdje se razad čini, grijesi koji se čini. Allah dželovala nije zadovoljan s tim. Takva mjesta zazivaju njegovu srđbu I on je ljud na takve koji su na takvim mjestima i koji su odali, koji su odali griješenju. Razumijete? Ali Allah subhanahu wa ta'ala je s jedne strane ljut i srdit i ne voli to, prezire to, mrzi to. S druge strane je milosti prema svima njima. Prema svima njima milosti. Kako je milosti, Ne požurije sa kažnjavanjem, jer su oni zaslužili, čim su se odali tom griješenju, da od mala vas spusti kaznu ali njegove neizmjerne milosti, dobrote prema svima njima, pušta ih da žive, da rade šta hoće. Ali Allah žele vala moćan da ih sve uništi, ali neće. Pa pogledajte nakon, na primjer, perioda jedne godine, oni koji su bili na takvim mjestima, danas u džami Allahu Akbar. Razumijete? Uputi neki od njih. Subhana, neko je danas, sad neko opija. Neko čini, znači, zinavu. Neko ubija muslimane, neko tlači muslimane, neko zatvara muslimane, Neko zakida muslimane, neko vrijeđa, neko psuje muslimane, neko vrijeđa Allaha dželevala i psuje Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika Muhammeda alaih sallatu i vjeru, din, gdje se ne može opisati šta je veći grijeh od drugog koji smo poprojali. Možda za nekoliko dana ćeš naći jednog od takvih koji dolazi u džami da klanja. Allah i svoj neizmjeni milost ponovno ga uputi. Počasti ga uputom. Danas kad te neko zvakine jedan put, morat ćeš mu oprostiti, drugi put nećeš. Treći put ćeš gubiti. Četiri put, znači sve gore i od gore. Allah žele vala koliko god da griješimo, koliko god znači da psujemo, ne uzbila Allaha žele vala i poslanika i din i vjeru. Vratite te su otvorena, poziva i doziva svakog koji hoće i koji želi da uđe na vrata spasa a ne može doći do spasa i ući u vječnu kuću uživanja osim da otvori ova vrata i da prođe kroz njih. A to je teuba. To je teuba. Ne možeš je preskočiti. Mora se pokajati. Mora zatražiti, oprost od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kažem od plodova spoznaje ovog velikog imena, el afu, da je on neizmjerno milostiv, da briše sve grijehe kada se pokaješ, da prelazi preko grijeha i ne požuruje sa kažnjavanjem svakog onoga koji čini grijehe. Allah Đelešan kaže u suri Nahl u 61. ajetu وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَ Kada bi Allah Đelešanu kažnjavao ljude zbog njihovog zulma, nepravde i griješenja kojeg čine, na zemlji nijedno stvorenje ne bi ostavio ahi. Nijedno stvorenje. Činiš ti zulma ahi. Činiš ga sigurno. I ja ga činim. I ti. Svi. nema, znači, kaj ja, subhala, kako bi kaže, svaki dan u džami, ja postim, ah i ti ga činiš, ti možda nisi neka svjestan, činiš nepravdu, ako ne činiš prema meni, prema braći ovdje, možda činiš prema djeci, prema ženi, prema komšijama, prema prijateljima, prema rođacima, i zato kad ti neko dođe i kažeš boj sa, kad ti kaže boj sa Allah, treba te obuzme strah, ne kažeš ko si ti da mi kažeš? Allah što kaže vjerovjesniku Muhammedu alaih salatu wasalam, o vjerovjesniče, boj sa Allah. Zar si ti? bolji od poslanika sa Allahom. Allah je je boj sa Allah, vjerovjesnikom. Muhammedu alihi salatu wasalam, koji je u toku sjedenja stotinu puta donosio istikfar. Stotinu puta. U toku dana 70 puta predaj. Zbog čega poslanik sa sam donosi istikfar? Podučava nas sahi da nema osobe da neće pogriješiti. I da ne može pogriješiti. Što znači smo mi preći, mi koliko griješimo, mi trebali znači milijon puta da izgovorimo istikfar i teubu Allahu Đelešanu. Razumijete? Ali nije još u to izgovoriti, kaže šta sam ja pogriješio, pa da kažem estakfirla. Nije Habibi, to će biti povećanje ređa, to će ti biti znači oprost. Možda nekada ti Allah ostavi za sunji dan, za sunji dan, da ti to <coughs> koristi na sunjem danu, kad ćeš najviše da se obratiš svom dobrom dijelu kojeg si činio, nisi bio svjestan. Zato čovjek treba što više govoriti astagfirullah, astagfirullah i slične znači dove. Treći plus spoznaje koji je jako interesantan, a to je da iz Allahove te barek neizbjerne dobrote i milosti, plementosti prema stvorenjima, briše tragove grijeha, briše tragove grijeha sa listova gdje su zapisani grijesi. To Allah želevala, znači može učiniti, on je kadar učiniti kome hoće, da ih izbriše u potpunosti. Znači, meleci koji su čuvari, koji zapisuju tvoja djela, da im bude naređeno da se pobriše. Da se izbriše ono što si, ono što si učinio. I to je znači jedna od, od podova spoznaje ovog velikog imena. El Kušeri Rahmetullah Ali kaže El Afu jako bitna stvar. El Afu je onaj koji briše tragove grešaka vjetrom oprosta. Zato smo naveli na početku da je onaj izbrisati nešto poput vjetra kada puhne pa pobriše trag nečiji koji je znači išao, išao kroz pustinju ili ulicom. Nestane znači u potpunosti. A najbolji je primjer u pustinji. Pustinski znači vjetar kada puni. Sve pobriše kada nikad niko nije prošao. Tako znači Allah dželle pobriše grijehe stvorenja koji se pokaju, koji se pokaju njemu te bareke vetala vrate. Zatim kaže on je taj koji briše tragove grešaka sa listova na kojima su zapisana njihova djela. Pa nastavlja, čini da pisari zaborave grijehe. Pisari koji su zapisivali tvoje grijehe, Allah žele vala učini da oni zaborave te grijehe. Pa kaže, i sami počinac tog grijeha. Učinjela Allah da ti zaboravi svoj grijeh. Da zaborave oni koji su zapisali te grijehe. Izbriše sa listova Ima ja hadis koji je daifa, koji ćemo citirati. Kaže poslanik sallahu alihi vseleme, znači od se radi Allahu, bilježi ga Ibn Asakri, imam Sujuti i drugi, a šeh Albani kaže daif, ali kažu ma'nahu sahih, ali u značenju da je, da je ispravan. Kaže poslanik sallahu alihi vseleme, kada se rob pokaje, وإذا تاب العبد أنسى الله حفظ ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه وما علمه من الأرض Hata jelka Allah wa alehi min Allahi bi Allah Đelešanu učini. Allah Đelešanu učini da meleci pisari zaborave tvoje grijehe. Kada? Kaže za tabel abd. Kada se pokaje abd. Rob kada se pokaje Allahu Đelešanu, Allah učini da pisari zaborave te grijehe. Da zaborave njegovi dijelovi tijela. Zbog čega? Na sudjem danu kada se u usta zapečete, jezik više neće moći da se mrda, tad će da svjedoče tvoji organi, tvoji dijelovi tijela, što si radio. Zemlja će da svjedoči sve što si činio. U hadisu ovdje kaže, Allah Đelešanuhu će učiniti da meleci zaboravi. Znači, tvoje grijehe, tvoji <clears throat> dijelovi tijela i mjesta na kojima si činio grijeh na zemlji. Pa kad susretne sutra Allaha želevala na sudnjem danu, neće biti svjedoka da svjedoči protiv tebe. I svoje neizmjene milosti. Allah Đelešan može učiniti da čitav svijet svjedoči pred tebi. Čovječanstvo. Razumijete? A Allahu ne treba svjedok. On je jedini šahid. To ime nismo ali ćemo govoriti. Da on subhanahu wa ta'ala za svake stvari bdije. Da mu ništa skriveno nema. Tako da šta god da učiš njemu je poznato. Ali svoje neizmjene milosti on to briše. Neće ti biti predočeno ono što Allah Đelešanu pobriše. Ako ustraješ na svojoj teubi, i ne bude to teuba koja je lažna, gdje sam sebe lažeš i okolinu i sve one druga povrh svega gdje pokušava svojom lažnom teubom da slažeš, znači Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Đelešanu kaže وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ I on prima pokajanje robova svojih. Allah Đelešanu prima Šta god da učiniš, šta god da uradiš, on prima pokajanje svojih robova. Zatim kaže i prašta I on oprašta, a ovdje praštanje kako je prevedeno znači briše grijehe koje si učinio. Briše tvoje grijehe koje si učinio. I zna ono što radite. Znači, nakon oprosta i magfireta, kada pomisliš da si uspio, nemoj zaboraviti da Allah Đelešanu i dalje zna šta činiš. I dalje znaš šta radiš. I da nisi uspio. Da nisi uspio. Zato čovjek ne smije da živi u nadi, u smislu dobar sam, da sam sebe fali, da se veliča. Treba da čekaš ko će da kaže o tebi. I taj ko kaže nešto lijepo o tebi, da kaže nahsebuhu Allahu hasib. Mi ga smatramo da je dobar, Allah je taj koji konačni daje. Malo kako je s osobi radilo, ne znam sad koliko da je bogobojazna osoba da je posebna osoba. On može da kaže da si ti dobar. U smislu znajući to ovako, kroz druženje. Allah on te najbolje zna. I na javi, i kad si, znači, sam u samoći, gdje god, da se Allah te dobro zna kakav si. I zato nemoj da budeš taj koji ćeš ti doći do drugima da su dobro, da su dobri, osim da dodaš ovaj dodatak, kako došlo u hadisu, ja ga smatram da je dobar, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna i on će svoj konačni sud da na sudnjem danu. Koliko je ljudi za koje smatra da su dobri, ali i pretekne knjiga koja, koja je ostavnika džehennema, pa zapadne u džehennem. Pa završi na jedan ružan način, na jedan način u toku života što se čovjek utječe, što onda tako preseli. Razumijete? Takvi primjera je mnogo. Zato se traži sebat, da te Allah učusti, da te osnaži, da ustaješ na ovoj vjeri i da nikada, nikada ne pomisliš da se do onih koji su uspjeli, osim mahi kada ugoda ženet, kada prijeđe sirat šupriju, kada poslanik Arisla slava pokuca, pa se vrata otvore, pa kaže hajmo ova prva skupina 70.000 bez obračuna. Tad možeš pomisliti da si uspio. da i nikada. Nikada. Razumijete? I šeitan će te uvijek doći čak i na smrtnoj postelji. Kada budeš ispuštao dušu, kada pomisliš da učiš ajete, ajete, kada pomisliš da učiš ajete, gdje Allah i tražiš oprost, on će ti kazati zbog čega, pa ti si uspio, bio si vaka, bio si pa se sam sebi zadiviš, sam sebi se zadiviš. <clears throat> Zato ćete vidjeti mnoge selefe, da su u tim trenucima, kada su drugi dolazili i htjeli da je ohrabri, napuštate kuću prolaznosti, idete u kuću vječnosti, u kuću oprosta, makfireta, vi ste velikani umeta, vi ste radili za umet to, to, to, pa počnu popratiti, oni počnu plakati. Oni počnu plakati jer kažu da ta obskrba sa kojom napuštaju Dunjaluk je vrlo oskudna, mala i beznačajna. Kamo sreći da smo više radili. I to ćete naći kod znači velikana umeta koji su ostali iza sebe i davi i ljudi koji su primili znači vjeru sebebom njih i njihovog džihada, borbe na lavom putu i njihovog podučavanja drugih i dobrih djela, znači u smislu knjiga što onoga što koristi. Zatim put napravili, čest mu postavili tu, hajrati koji su trajna, trajna sadaka, on će se zapitati u tom trenutku i kazati drugima da nisu se dovoljno pripremili Pa šta je znači s nama? Koji nismo, znači ni s od Selefa. Da Allah popravi naše stanje. Amen. Zatim sljedeći plod, spoznaje ovog velikog Allahovog u Vetala imena, El Afu. I Habibi, kako voliš da ti Allah žele vala oprosti, požuri da oprost, oprostiš drugima. Da prijeđeš preko njihovih loših postupaka. Nepravdu ti učinili, nanijeli ti zlo, pričali o tebi, gibetili te, pokrali te i sve druge stvari, znači, koje čovjek čini i koje nisu od lijepih osobina i koje, koje su osobine od kojih se treba utjecati Allah da ih imaš i posjeduješ ko sebe, da oni koji ti to učine, da pokušaš da oprostiš. Jer ti, Jahi, očekuješ najveću stvar, a to je Allahu oprost za sve što si činio. Kada bi pobrojao, kada bi bio iskren da kažeš neko, bilo bi te sramota dvije stvari da spominješ o svojih taksirata. Dvije stvari. Allah Đelešanu ti oprašta gdje uopšte se ne obazire na tvoju količinu tvojih grijeha. Pa smo citirali hadis, kad bi grijesi bili do neba, kada bi grijesi bili poput zemlje, da dođeš Allah, da ga zamoliš, traješ oprost, Allah će ti oprostiti. Razumijete? Znam za te grije kak su. Ta količina grijeha. A zar mi nismo u stanju da oprostimo drugima? Ili ako već nismo na prvi, znači pokušaj, prvi put, Daj kada malo promisliš, kada razmisliš, kada prođe dan, dva, mjesec, da dođeš da kažeš oprostio sam, zaboravio sam, prešao sam. Više znači nije u mojim prsima ono. Jer ono ashaba što je spasilo, što je pretekao druge ashabe je bila osobina kada je legao na sam sasvom malo rašistio stvari, a to je da u svojim prsima ne bi osjetio znači zavist prema nekom od svoje braće muslimana Oprostio bi svakom onome koji mu učinio nepravdu, koji je pokušao da mu učini nepravdu, koga je uvrijedio, koga je povrijedio. Svima njima bi oprostio. Nikom, znači, ne bi prema bilo kom od njih osjećao zavist. I to je ono što ga je sačuvalo, učinilo, znači, da e, bude iznad ostali koji su obavljali noći namaz, koji su postili danju, noću, robovali lahute bareke vetala. Znači koliko je to krupno i veliko kod Allaha Đelešanu, da Allah Đelešanu to voli i da je to osobina koja je Allahu Subhanahu wa ta'ala draga, sa kojom je Allah Subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Kaže poslanik sallallahu Allahu wa sallam, Ar-Rahimun, oni koji su milostivi, milostivi, koji ukazuju, koji opraštaju, koji prelaze preko postupaka, pogledajte što obećava za njih. Kaže poslanik, hamuhumur Rahman, Allah dželevala koji je milostivi, Rahman, opisuje su hadisu, će oprostiti takvima. Koji su milostivi prema drugima, koji opraštaju drugima, oprostit će im milostivi. Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže poslanik Irhamu, budite milostivi, ehlel ardi, stavnicima zemlje, nakon toga jer ku sama. A prema vama će biti milostiv onaj koji je na nebu. Allah dželevala koji nam sada nebesa će spustiti svoju milost na svakim onim koji bude milosti prema drugima. I pogledajte koliko je ta danas osobina jako važna, koliko je potrebno umetu poslanika a njih veseleme kako bi se vratili jedinstvu, jedinstvu muslimana. Ono što danas najviše nedostaje. Da opraštamo drugima, da se ne parčamo, da se ne podvajamo, da ne gibetimo, da ne nimetimo, da ne ogovaramo, da ne potvaramo, sve te osobine koje Allah on prezire, mrzi i nije zadovoljan ima a traži suprotno da oprostiš. Razumijete? I to povezuje, to povezuje srca, povezuje safove, povezuje ljubav između nas, ono što nam danas najviše nedostaje. Iako, znači, ima brat taksirata, ima neki propusta, ahi, pa je prije nas su, znači, ljudi živjeli. Prije nas su ljudi koji su bili dobri muslimani živjeli. Kod njih je bilo svašta i dobrih i loših i oni koji su prednjačili u dobrim djelima, koji su pozivali druge, pojašnjavali drugima, ali bilo i oni koji su bili znači loši su. Bili su loši, njihova loša djela su prevladavala dobra postupcima koji su zahir, vanjski, znači no vidimo. Vidimo takve djela, ali su bili samilosti prema njima. Bili su samilosti prema njima. U smislu znači da i nisu korili da kažu bježu, neću te vidim, neću se onda da budem da su požurivali da ga poprave, da na najljepši način da mu ukažu na Allahova vrata milosti i oprosta, magfireta, šta god da činiš, ne nemoj sad da ideš dalje, nego se vrati, pokaj se, pa ako te šeta, ponovo prevari, ponovo se vratiš, ponovo ćemo ti mi doći i kazati Allah milosti oprašta i voli da oprosti. Nećemo kada koliko griješi. Danas mi pričali, sutra mu pričali, za pet dana, za mjesec, godinu dana ostavi ga, više nema pa ide. Poslanik Ali Islatu najbolji primjer ostavlja kod svog Amidžebu Taliba koji je bio mušrik, mušrik. Nije ga popustio i nije ga ostavio do smrti. I kad je bio na smrtnoj postelji i u tim trenucima je dolazio i govorio ja mi u Amidža, izgovori riječi koje će ti značiti, koje će ti biti spas na ahiretu. Amidža zna da je poslanik na istini. Svoj metak je žrtvo na Allahovom putu u smislu pomaganja poslanika sa Allahu alijih vasalam. Ali šta će reći narod? Šta će reći oni znači o vjeri na kojoj su bili naši očeva, naši pradjedova i toga je spriječilo, u srcu je bio ubijeđen, ali nije mogao izgovoriti. Nije mogao izgovoriti. Zbog čega? Jer okolina koja je bila u toj sobe, buđehli i ostali su mu rekli, da što to kazati, kad su vidjeli da se malo uzdrmo, Hoće li kazati? Neće. Kako ćeš ostaviti vjeru svojih očeva? E sad, zato je to velika opasnost s kim se družiš. Šta radiš? Imaš ti ljudi koji su dobri, pozivača hajru i oni će te doći vaditi. Allah i nisi siguran da će te izvaditi. Jer se ti utopio u društvo koje te obkružuje, koje te poziva razvratu i želi da budeš poput njih, ne želi da budeš vjernik, ne želi da budeš Allahov rob, iskren. I oni će i dan i noć tragati za to tvoje društvo, da im se vratiš. Ako ne bude se odgajao, ne bude se družio sa iskrenim, slušao iskreni, a i niko ti ne može zagarantovati lijep završetak, niko. I da ćeš ostati na ovome na čemu si. I danas, nažalost, puno ljudi ima koji pokušavaju znači, da postane super vjernici, dobri vjernici. Posjećuje predavanja, posjećuje. I to je aktivanje možda godinu dvije. Nakon toga kaže, ne treba više. Sad ima obaveze, sad Moraš uvijek imati nešto. Ako nisu stana posjetiš neko predavanje, pusti kasetu, pusti CD, razumijete, uzmite knjigu, čitajte, moraš uvijek se družiš nešto što će ti napuniti tvoje baterije. Ako ostaviš, a nikad niješ naučiti, čovjek uči malo kako je s osobi radilo, malo kako on šehu velikanu, on uči dok je živ, dok je živ. I tako i mi, znači kad on, a, a ulema uči dok je živ, što je, kako smo onda mi potrebni tog znanja ustvariti nadogradnje, nešto će na put naše batine. I svaki od nas zna sigurno čim izostavi džemat, udalji se od džemata, pokuša biti sam, pokuša biti sama ovca, da šetan dođe u liku vuka i da zgrabi tu ovcu. Nema I nestaje. Koliko je ljudi bilo na stazi, koliko je ostavilo stazu. Mnogo. Jedan od glavnih sebeba jeste što je napustio druženje. Halke, gdje se Allah Žešan spominje, veliča, slavi Makar sve to znao. Makar sve to znao. inna zikra zikratem faul mu'minin. Allah što kaže, ti opominji. Opomena će koristi vjernicima. zekir bil Kur'an. man je hafu va'id. Opominji Kur'anom. A to će koristiti ko? Ko se boji naše prijetnje i povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur'an svi mi učimo. Svi mi učimo. Zato je poslanik izlazio nekad hudbom, samo suru kaf proučio. Popenje se proći suru kaf, siđe sa njim. Gotov, halas, završena hudba puna značenja, puna poruka, puna poruka, što obuhvata i dunjalu koja hireti tvoj kompletan život. Razumijete? I to je dovoljno. Zato uzmeš Kur'an, svjesno, te debur, razmišljaš, promišljaš o tome, to će biti pouka. Ako nisu stan da posjetiš, ah i danas se voziš u auto, pustiš, danas imaš, ne znam, gdje god slušalce, pustiš nešto. Gdje god voziš biciklo, možeš koristiti. Ideš na fakultet, u putu do fakulteta, možeš poslušati predavanje puno stvari i onda možeš kao ja nemam stvarno vremena da posjećujem halke, ali koristim svoje vrijeme, znači maksimalno gdje god idem poslušam. Danas Allah omogućio, subhala, ko što nikad nije prije omogućio, znači da dođe čovjek do informacija o din, o dinu islamu. <clears throat> Kaže poslanik sallahu alihi veseleme <clears throat> Ma nekasa sadakatu mi mal Vema Zada Allahu abden affin ila izza, wa ma tavada ahadun lillahi illa refahu Allah. Sadaka nikada nije umanjila i metak. Danas ljudi se boje da udijeli Marku, misleći da će to nestati. Kaže poslanik sadaka ne umanjuje metak. Halas, riječ poslanika koji je sadik, koji je iskreni, došao da Allah subhanahu wa ta'ala, koliko god udijeliš to nikada neće manjiti tvoj metak. Iako ti gledaš kada daš od dvije market jedna ostala. Ali u toj jednoj marketi je ostalo deset puta više beričeta nego što si dao onu drugu marku izvojen na lahom putu. Zatim kaže poslanik sallahu alijih vasalem Allah će povećavati svome robu snagu, ponos i ugled sve dok on bude opraštao. Sve dok on bude opraštao. Subhanallah. Što bude više opraštao drugima, prelazio preko postupaka loših, uvreda, nepravde, svega što ti čini, Allah vala će ti povećati ugled. Povećat će ti ugled. Kaže imam Nevevi, Rahmetullah Ali, komentara u hadisa koji bježi ima muslim, Kaže Allah Đelešanu će ti povećati ugled u smislu vanštini ovog značenja. Kako je došao hadis, tako ćemo ga shvatiti, tako ćemo ga razumjeti. Povećat će ti ugled, ljud će te poštovati, ljud će te cijeniti, ljud će te voliti, ljud će te voliti. Bićeš omiljen u društvu, gdje god da se pojaviš što budeš više opraštao. Što budeš namrgođen i što budeš druge optuživao sve više i više ljudi će te, znači suprotno ovome razumiješ odmah, da će te ljudi odbaciti, niko te neće voliti, niko te neće cijeniti, niko te neće poštovati, bit ćeš omrznut u društvu. Dok budeš opraštao, a osobina poslanika sa Allahu alijih veselem je da, da oprašta, osobina Allaha subhanahu wa ta'ala da oprašta, pa mora biti osobina roba, abda Allahovog te bareke da i on oprašta. A pogledajte, zauzrat, to nije samo tek tako prosti halas, nego Allah Đelšanu ti podari drugu stvar, a to ćeš biti voljen, da će te cijeniti, da će te poštovati i da će ti biti povećan ugled. I neće prestati, neće prestati, Allah Đelšanu ti povećavati ugled sve dok ti budeš opraštao. Znači to neprestano raste. Drugi, kaže, način tumačenja ovoga jeste da se ukazuje na vrijednost koju ćeš imati na hiretu kod Allaha Đelešana na danu kada budeš najviše očekivao dobro djelo. I da će ti Allah Đelešanu povećati ugled tada na hiretu. Jedna i druga stvar, jedna i druga stvar su nam potrebne. I ugled na hiretu kada drugi budu poniženi, prezreni, kada budu pobacani u džehennem, zbog nepravde i zuluma kojeg su činili i kufra, nevjerstva, širka, s druge strane Allah vala će istaknuti svoje iskrene robove i ne samo će istaknuti tek tako, da će im podariti nur, svjetlo do nebesa, da znači, će sjati, toliko blistavi biti u danu kada bude tmina, kada bude strah, kada bude znači strah veliki, da li se od onih koji su uspjeli ili oni koji, koji će stradati. Zatim sljedeći skroz poznavog imena jeste da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam da oprašta da oprašta poslaniku sallallahu alaihi wasalam kaže Allah u Al-Araf 199. ajet huzil afve wa'mur bil urf wa'ari danil džahilin ti sa svakim lijepo ti sa svakim lijepo Vidjet ćemo što su komentatori kazali za ovo. Zatim kaže i traži da se čine dobra djela i izbjegavaj neznalice. Nemoj plaho simahi. Allah što te ne duži da s njima družiš se, da sjediš, piješ kafe svakodnevno. Allah te duži da im preneseš, da im ukažeš na pravi put. Nakon toga vrati se onima koji su već na pravome putu. Poslanik koji sam je ukazivao, pozivao druge koliko je bilo, znači potrebno da im pojasnim koliko je bilo potrebno da im pojasni. Čim poslanik završi sa pojašnjenjem, a oni se vrate govoru starom i smijavanju i izvrtanju Allahovi riječi, poslanik sa Allahovi sam tako mjesto napusti, tako društvo napusti, ide dalje, traži neko drugo kome će, kome će kazati riječi, riječi istine. Zato kaže Ibn Đari Rahmetullah Ali, odnosno prenosi govor od Sufjana Ibn Jejne, šta je znači bio povod objave Eh, ovoga, ovoga ajeta, odnosno šta je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao Džibrilu, kazao Džibrilu, zašto? Pa kaže se u toj predaji da je poslanik sallallahu alihi vseleme nakon što je čuo ovaj kuranski ajeta, Melek Džibril je dostavio Kur'an poslaniku Sallahu alihi vselem, pa tako je ovaj ajet, kaže šta je ovo Džibril? Sa čim si mi ovo došao? Kakav je ovo kuranski ajet? Pita Džibrila, pa kaže Džibril, Allah ti naređuje da oprostiš onome ko ti nepravdu nanese. Allah ti naređuje da oprostiš nepravdu onome koji ti je nepravdu učinio. Da mu oprostiš ahi, da zaboraviš, da je prijeđeš. To Allah šana naređuje kome? Poslaniku. Zatim kaže nakon toga, da daš onome ko tebi ne da da daš onome ko tebi ne da. I treća stvar kaže da odeš onome ko tebi ne dolazi. Da odeš onome ko tebi, ko tebi ne dolazi. Ima Ibn Đarir u pojašnjenju, znači to je samo mesele su ovdje, kada ukažu neki od plodova, tu uvijek treba tefsir, treba znači neko detaljno pojašnjenje. Mi za detaljna pojašnjenja nemamo. Znači imamo situacije kad poslanik sa nije opraštao drugima, imamo situaciju kada je poslanik Allahom se opraštao drugima, imamo situaciju kada je poslanik oprostio Mekelijama u, u Fethul Mekke, u oslobođenju Mekke, kad je se desilo, svima je oprostio. Ali je bilo i slučajeva, znači gdje poslanik nije imao oprostio, nego kažu gdje god da ih nađeš, kada je poslanik, pa makar bili okačeni za ogrtač kabe, tu ih ubite. Zamislite, tu u danu meke je bilo. Znači imamo neke izuzetke gdje poslanik Allahu a njih je nekada postupao na jedan način, ali je u osnovi ovo osobina koja je prevladavala u životu poslanika Allahu a njih veseleme, da je praštao, da je praštao i da je bio milosti da je bio milosti prema drugima. Zato kaže im Džerir da mu je deset godina bilo naređeno da bude ovakav, da prašta i da oprašta. Nakon toga da bude onaj koji E, ispoljava znači mržnju prema nevjernicima. Ispoljava mržnju prema, prema nevjernicima. I to je jako bitno, to su kajske teme. Ali nema vremena da ih pojašnjamo. Zatim drugi ajcu sure sura Al Imran 159. gdje kaže Allah želešanu fa'fu lehum fil emr. I ti njima oprosti. Oprašta im. I moli Allah da im oprosti. I posavjetuj se s njima. Pogledajte, Allah Đelešanu ređe poslaniku s.a.v. Oprašta im i moli da im Allah oprosti, jer dova poslanika je mu steđaba, primjena i treća stvar jeste posavjetuj se s njima. Nemoj samo ti da donosiš odluke. Allah Žešanu donosi odluke po pitanju vahja, objavi, ali kad treba, znači, dunjaličke neke stvari, zamislite, znači, kad je bilo ono kopanje e, Hendeka, e, znači, ko je, ko je predložio prilikom kopanja Hendeka i ko, čiji je govor usvojio poslanik od njih Selmana Farsija. Kad je bilo na Uhudu također, znači kad se trebalo zakopati, gdje bi trebalo logoriti se, poslanik je sallallahu alijih veseleme osvojio, znači mišljenja sahaba. I tako, znači imamo niz događaja gdje je poslanik sallallahu alijih veseleme osvojio, osvojio mišljenja, mišljenja sahaba. Zatim ova osobina praštanja je osobina koju Allah subhanahu wa ta'ala voli, sa kojom je zadovoljan i želi da se nađe kod stvorenja. I želi Allah subhanahu wa ta'ala da se nađe kod stvorenja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran 134. ajetu وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ I oni koji su u sržbi savladaju. Pogledajte, oni koji su u sržbi savladaju. I koji praštaju drugima. I koji praštaju drugima. Allah Đelešanu voli muhsinin. Allah Đelešanu voli dobročinitelje. Što znači da ova osobina Opraštanja je jedna, e, jedna vrsta dobročinstva. Mi smo govorili o br. Allaho te barek tala ime, znači dobročinitelj. Da je bir dobročinstvo koje Allah Đelešanu voli. Obuhvata sve oblike dobročinstva, sve oblike znači dobrog djela. I tu spada i opraštanje. Opraštanje. A ona prouzrokuje ahi, znači tvoje opraštanje prouzrokuje da Allah Đelešanuhu voli, voli takvi. Allah kaže i oni koji su srđbi savladaju i koji drugima opraštaju i na laju hebul muhsinin. Allah Đelešanu voli Voli znači takve koji opraštaju, koji opraštaju drugima. Zatim ne samo da je poslanik eh, Allah Đelešanu ukazano to da prašta Allah Đelešanu drugima, E, odnosno svima koji, e, koji traže od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost, nego ukazuje da onaj koji se u sržbi savlada, a sržba nekada se prouzroka i kad neko povrijedi, uvrijedi, jel, pokradi, ukradi, kaže poslanik sallahu ih vseleme, ko se bude u sržbi savladao, a u stanju je, a u stanju je da postupi po njoj, Razumijete, ko se savlada u takvom stanju, bit će mu rečeno na sudnjem danu, izaberi i proberi koju god huriju hoćeš. I ovaj hadis kaže, šeh Albani da je, da je dobar hadis. Razumijete? Znači šta znači kad se naljutiš? Kad su mogućnost da kaziš nekoga, razumijete? Ali ti oprostiš. Ovlada sam sobom. Na sudnjem danu će ti biti rečeno, gdje će ta Allah izvesti pred mase svijeta. Pred mase svijeta pa će ti biti kazano izaberi kako god hoćeš huriju, kako god hoćeš huriju. Danas ljudi žude za hurijama, ljepoticama, u opisima, znači uzda zastani. Kada čuješ kakva je hurija, Allahi, pogledaj dijela, pogledaj mehra za takve hurije. Jedan od mehra za takvu huriju, da nisi srdi, da nisi ljud prema muslimanima, da si lijep, da oprašaš, da prelaziš, Razumijete? To stvari koje krase jednog istog pravog vjernika. Subhanika, Allah, i Ilan, Ilan, Ilan, Ilan,